acıdığım için yazdım. Aşık maşukunu durmadan arar, Muhabbetsiz geçen gün ihvana zarar, Tabi bu meslekten etmedin firar, Gel bir görüşelim yahu neredesin? İstihara ile bulmuştun bizi, Bekliyor yolunu acizin gözü, Ölsem de terk etmek istemem sizi. Gel bir bilişelim yahu neredesin? Yüzünü görmeyom soruyorum elden. Geçen gün ise düşmezdin dilden. Sağlan teslimiyet bağlansan belden. Gel bir bilişelim yahu neredesin? Geçtik mektubundan gelmiyor selam. Hak rezzâgı alem çekmeyin elem Mevla huzurunda şahittir kalem Gel bir sarışalım yahu neredesin Günler geçmeden isminiz geçer Bu kadar ayrılık çok yara açar Karışman bir dahi bu fırsat uçar Gel bir barışalım yahu neredesin Yaz kış demeyip her an koşarken, muhabbette ihvanları aşarken, ağlayarak sohbetlerde düşerken, gel bir alışalım yahu neredesin? Dersini alırken çöktüğün gizler, kardeş nere gitti o kadar sözler, bekle yü kırıldık bizler.'' Gel bir barışalım yahu neredesin? Sizi bizden sorar bazı yarenler, bu meslek içinde gonca direnler, bizi çok ileri geçti erenler, gel bir erişelim yahu neredesin? Kutlu dünyaya nefsimiz kandı, acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı her halda feyziğin bendi, Gel bir çalışalım yahu neredesin? Ölsem kardeşimden ayrılmam derdin, Halin inkar etme çok şeyler gördün, Nereden artıyor bu senin derdin? Gel bir belişelim yahu neredesin? Kalem der gibi kendini görme, Bilen var derdini er yardan sorma. Küsüp de yakana hız durma. Gel bir karışalım yahu neredesin? Allah cümlemizi ıslah, irşad etsin. Amin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. صلوا على علاج ذنوبنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kardeşlerime yadigar olmanız için biz ahirete iftihar içinde dünyada okunup da ruhumuz anılması için zahiri batını şifa tarifi diye şu ebyatları yazmıştık. Şimdi okunduğunda da biz vefat ettikten sonra okunduğunda da Şimdi kardeşlerimizin duasını rica ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme umri boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kul, Peygamber göstermiş doğru yolu, şükre devam eyle olur, bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kulağa evretti imanı. rasuldür itme dumanı, salavata gayret lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa. Ali ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi. Tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım kavm ile ketrettin gelini, haksever zekat yiren kulunu, haccık bir Mekke elini farzulana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinde dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım.'' Tariseye hile itme, eksik yahut fazla gitme, kendi nefsin sözünü tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun kalma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel kendini bırak, gerek gayet temiz yürek, lakın sanma yol çok ırak, tedarikini görmek lazım. Kalp zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır olur işler, tarifeyi tutmak lazım. Hafa savmemenin üstü, ahvanın Muhammed dostu. İhvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, Daime kalbinden kur da, çok durdukça şifa gel de, temel muhkem olmak lazım. Temel muhkem olmak lazım. Temel Söylemeden tez tez geçme, tarif diye yara açma, her arzın suyundan içme, mendalını bulmak lazım. Geçten sonra anla çıkan, adü nefse zencir bakan, zikrin aleviyle yakan rabıta çok olmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleyle sen zikir gider, yetişen var itmek eder, Hazrata bağırmak lazım. Allah Allah! Bundan sonra zikri küle, bir sızı kişi kökmeli bile, zikir hiç gelemez bile, yeni ağza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma heva nar turap binan, bütün vücut bir bir sanan yarenlerle sohbet lazım. Bundan sonra nesi ispat? Gelir tevhid gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın içe, 21'e bire yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılı silinmez, Acil bu sende bulunmaz. Lakin tarif etmek lazım. Bir murakaba içine, atış ebrarlar götüne, bunlar gelmesin hiçine, hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tamam açmalı, Allah'ın feyzi içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar, hasta derde ceva arar, Üstazımız vermiş karar zeketesini yapmak lazım. Şeriatsız işi yapmak, fenalık ardına kopmak, ne kadar haktan satmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsız tarik olmaz, cahil sofu dinin bilmez, belki camiye de gelmez, mukalimden kaçmak lazım. Allah Allah! Adınla zikre oturur, halel bir dinin yitirir, yiğidini kıyı batırır, namusu korumak lazım. Allah Allah. Ekseri cahil toplanır, varır ilmeye saplanır, yumurta olsan da kuplanır, cahilden kaçınmak lazım. Allah! Böyle olur kerametten azan, şeriat elde bir mizan, El, aldadır sende keramet kazan, her şahsı bir bakmak lazım. İkinci gafil ile sohbet, Aman bu işten etmezler. Sana lazım gözün, gözün uzlar. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü dünyayı sevmek, kalbine sevgisini kumak daime lafını demek, bu sözlerden hazel lazım. Alemdar kusurun dolu, bu üç şey sende var deli, öyleyse neden eli, kendini düşünmek lazım. İkinci mısraya başlıyoruz muhterem kardeşlerimiz. Bir şey kalbini öldürür, zikir gülünü soldurur, gaflet içine daldırır, bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek, ikincisi çok uyumak, üçüncüsü gıybet demek, işte bundan hazır gerek. Dördüncüsü pek gülmesi, beşincisi rız kaygısı, yoldan çıkarır çok nafı, emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini baş eder, Böyle bir büyük keder, sakınmazsan cevher gider, muhafaza etmek gerek. Birisi günah kesreti, ikinci dokluk zulmeti, üçüncü zulme gayreti hadisleri bilmek gerek. Gördüğünüzü namaz getirmek, beşinci sol eliyle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafık da üç alamat, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmez mi zahmet? Kendini vezmetmek gerek. Söylerse hem yalan söyler, vaad eylese hulkin eyler, emanete hıyanetlik diler, bu feilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez, aklı olan surat olmaz, pis iç diye iyi demez, bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne aslı olma, misafiri geri kovma, köpekleri eve koma, meleklere tazım gerek. Gör alamet akıllı da, feyizden alır onu fida. Allah için ağlar gida, gözden yaştan hükmet gerek. Evveli gelmeyene gider, zulmedenleri affeder, vermeyene verir matlubu gider, kötülüğe iyilik gerek. Kalem der ahlakın fena, bu feyille gitmesine, tutar bunu akıl dana, ahlak güzel olmak gerek. Bu tavrımızın huzuruna varan bazı kardeşlerimiz öbürle ziyaret etmediğinden yardımcısı bu da. Huzura akdesli varın, gayet hafif selam verin, cebine varınca erin, yüksek söylemek üzere. Gösterdiği yere otur, nefsinin önüne yatır, kalbin bir araya getir, her yere öyle üzere bardak gölgesine bakma. Huzurda kimseyi kesme. Gaflet etme onu gitme, dağıtma orada ağzını. Gafta yerine oturma, gayrecek söz getirme, çok vakup edep bitirme, lâine gitme gözünü. İncilecek kişi yapma, öyle bir hukuktan sapma. Huzurda başka el etme, gönderme sakın gözünü izin almadan gidene, bildiğin zakla gidene, kılıçlar vurur bedene, yarama atma tutulur. Öyle şeyler kendi bilmez, resmi terkes yola gelmez, kalemler hiç böyle olmaz, başkaya atmadan atılır. Bazı kardeşlerimize de bu vasiyetimiz dedi. Vasiyet ederim size, abdest alın taze taze, iki sene güzel yüze, yapma ihtiyacıdır bu. İlim, edep, takva olsun, gönlüne seyizler dolsun, kav istemen ihvan bilsin, söz getirmek senadır bu. Bazı kardeşler münasebetsiz söz getiriyor da, onun için yazılmıştı kardeşlerim. Sünnete temessük edin, cami cemaata gidin, emir tutman ihvan adın, saliklere muzurdur bu. Kıh ila hadis evren, nefsini yıkmaya doğran, mürşide binde bir uğran, fakalası şu bu. Cahil sofulara varma, bağlandığın ipi kırma, huzurda boynunu vurma, görür iki rotgendir bu. Allah Allah. Allah. Şöhreti talep eyleme, sakın cahini boylama, yersini ile söyleme, mıntıkada lekedir bu. Halkın içine karışma, şeytanla hiç barışma, ihvanlarıyla çekişme, fena ahlak zıfırdır bu. Halvette kadınla oturma, kalp gülistanını batırma, oradan ora laf götürme, içimizde nemmandır bu. Allah Zenginler ardına düşme, tama edip yoldan şaşma, kimselere kuyu eşme, kendi kazıp düşendir bu. Şüpheli taamdan hazer, gitme haramlara nazar, ayağı dışarı gezer, düzenleri bozandır bu. Herkese itmeli şefkat, mahlukattan itme nefret, kalbin evri olmaz sohbet, bağrımızı ezendir bu. Dışı soğuk, içi güzel, böyle şahsı sevdik ezel. Sen de bak böylece düzel, kardeşlere numune bu. Kimselerle cidal etme, gazabın ardına gitme, gözün aç gaflete yatma, senin için zarardır bu mülki ve mal ile hizmet, dahi kendilerine zahmet. Bu yolda canıla gayret, kitaplardan alındı bu. Üstaza mahana bulan, bunlardır yolundan kalan, bazı var bağrımı gelen, affetmesindir bu. İnkar eden felah bulmaz, inat eden yola gelmez, şefkatlı üstazlar silmez, kendi ismi silendir bu. Allah Allah. Mağrur olma dünya malına, gitme Karun'un yoluna, uğrama nefsin seline, deflerini bozandır bu. Allah. Haset bu yolda tek sena, amel koymaz bütün yana, belki zarar olur yine, şeytanı tardidendir bu. Allah Allah. Gayet çirkin kibir aman, tehlikede olur iman, tevazu et fakir hemen, billerini kırandır bu rabıtadan hiç ayrılma, ölüm fikrinden yorulma, fenasın iyi görülme, bal içince zehirdir bu. Allah Mecliste engine otur, gönül kırman yapın hatır, il suçunu yedin sefir, pek âlâ hoş ahlaktır bu. Daim zikrolsun dilinde, cemî ağza hem gönlünde, tütünle gezer elinde, bit atlar da kabihtir bu. Yuhan melaik dağıdır, letaiflere ağıdır, zikrin tesirin soğudur, içmeyene ezadır bu. Farzla vacibi işle, sünnet ile edep başla, yemin yolanı boşla, Mevlamızdan emirdir bu. İhvan zararın gözdedir, kalem der bir özdedir. Oradan gelir söz bizdedir, arada tercümandır bu. İkinci, cezginci mısraya gelmişik. Yine arkadaşların geçimsizliğinden zuhura gelen sözlerdir. Birbirinize tazım edin, beraber olun da gidin, hep bir kardeş idi adın, yönünü döndüğün neden? Hepiniz bir vücut olsun, beraber suyumuz gelsin, kalp havuzunuz dolsun, kendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını yetmeli, İçinden kimi atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman getirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymasını bilmem neden. Dışın başka, için başka, sohbete gelmesen keşke, tatlı sandık tadın fişke, dururken acıyım neden? Allah Allah, Allah sen Beraber yemek yemeli, fikrin bir araya komalı, Kurban olayım demeli, arada husumat neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya bakın, aradan varlığı yakın, burnu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekaratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine aksular gibi, sailleyin diler gibi, maşatlı ol güler gibi, kehrenle azdırdın neden? Arkadaş kusurun tanı, varlığın mahveder seni, her şeyden bulun sendeni, yükseklik yapıyor neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek, yer işi bil eşit demek, bassalar razı olman neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün, böyle mi emretti pirin, fikrine giriyor neden? Allah Allah. Engin bulunmalı başın, yerlere sürünsün düşün. neser oldun rütbe başın, silleden korkmayon neden. Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu, kalem der yapmıyor geri, turat gibi olman neden. İnsanlardan birisi üzerime taarruz edince nefsim şımarmak istemişti. Bundan 8-10 sene evvel yazmıştım. Baktım ki nefsim sağ, ona Tarnus'unda bu epyatı yazmıştım. bu ader yaş heba oldu, düşündükçe gözüm doldu, payitahtı düşman aldı, mavzerini sıktın nefis. Ameli meriyat atar, ahlakları biter biter aklım sözün tutar, zincirimi baktın nefis. İstediği yere çeker, manevi evlerim yıkar, bal içine zehir döker, Mafiyete çektin nefis. Hak'tan da haya etmedin, dost buyruğuna da gitmedin, sülükte adım atmadın, düşlerine çıktın nefis. İl gördülük yaptın amel, buzdan kurmuş idin temel, şöhret ile olmaz kemal, evlerini yıktın nefis. İhvana göründün güzel, yedin kardeşlerin güzel, kendi bağın oldu gazel, Yüzgülgüyle yaktın nefis. Amelin dünyaya alet, bütün bildiklerin galet, aşkıla getirmen falet, yüktün nefis. Çok tuzağı geçemedin, bir aynı mı açamadım, kanat kurup uçamadın, zindan, zindanlara dıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara, dışım iyi, içim yara, Yüzün yok yetmeye pire, yar aşağı kalktın nefis. Ali meclise çok vardın, ben bilirim neler gördün, o mecliste yapmam derdin, haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende, ayıp yer sakların canda, ağırlarlar bizi künde, zehirini döktün nefis. Mahsubum hep nereden? Yücesü alçıranlardan, geri kaldın erenlerden, yüzün yere soktun nefis, burnum yere soktun nefis. Kalbini aklımdan aldı, köklerime sular saldı, gömül arsasını buldu, mikropları ettin nefis. Geri döngel eyle gayret, kalemdere şifa sohbet, teveccüh, teveccüh buyursa hazrat, bu sözünden korktun nefis. Allah hepsimizi ıslah et ya Rabbi. Dördüncü, beşinci mısraya gelmiş kardeşlerim. Cemi cesetlerim hasta, bizi seven bütün yasta. Yalvarıyorum hacık dosta, tedaviye alır mı la? İsat yok dertlerim çoktur, sıhhatlı yedim hiç yoktur. Lokmanıma bir tek baktır, bir çaresin bulur mu da? 35'i geçti yaşım, göz ağlamaz sanki daşım, mikrop olmuş içim dışım, ilaç versen ölürüm ola. Boyun büktüm tabip kovma, küçük tarif ile soğuma, basiratım tamam ama, bu dert böyle kalır mı ola? Sıhhatlı semtine komaz, midem bozuk tatlı yemez, lisan yare tevhid demez, doktor acep gelir mi ola? Allah. Allah. Muhabbet haşlığı alsam, o dairesine varsam, kapusunda köle olsam, bu dertliği dilerim ona. Allah Allah. Allah. Sebepli doktorun eli, inandım bağladım geri, kalbin ki emraz dolu, versen haplar silerim ola. Vizite ile gözden geçirdi, ilacı istiğfar içirdi, Cepleri bir bir uçurdu, tabu gider salar mola. O üstad diyor yedi pehrizini yeme, hiç ilacını hiç koma, dersini çek hiç koma, kullanırsan düşme gane. Yani dersini akşamlı sabahlı iyi çekersen gane düşme, kalem derim güler mola. Yani yedi pehrizini yeme, hiç ilacını hiç koma, kullanırsan düşmeye ne, kalem derim güler mola. Efendi hasretlerinin bazı sözleri, emirleri, söylenildiği halde tutmayan kardeşlerimiz, farklılarla neyle meşgul olduklarını görerek acıdığım için yazmıştım. Dinleyenler de vazgeçtiler elhamdülillah. Yalnız münasebeti şifa tarifinde buraya yazılmış da, onun için şimdi bu mısrada okuyacağız inşallah. Biraz zayıhvandan bahsedeceğim. Huzursuz saliki ben gideceğim. İçinizden çıkıp hem gideceğim. Kimseye diyecek ilim kalmadı. Kimimiz eviyle itmiyor geçim. Ailesi ağlar ne ola suçum. Düşündüm sizleri ağardı saçım. Soğuk vurdu bahçem gülüm kalmadı. Bazımız partılar ardına koşar. Hazretin gözünden inanın düşer. Atlas'ı bırakıp dağlarda satar. Size öğüt verir halim kalmadı. Allah Allah. Tevbeder günaha yeniden başlar. Okumaz dersini bir zaman boşlar. Bu yüzden ayarlar yıkvanı taşlar. kuruzu dereler silim kalmadı. Hırsla başladık dünya işine. Gittiğimiz belli nefsin peşine. Çoğumuzun kulak versen göçüne. Diyor la taiften balım kalmadı.'' Seneler geçer dersini sormaz. Kırkının der ihvan yanına varmaz. Letaif altına zikirler vurmaz. Ateş şorda dursun külüm kalmadı. Allah Allah. İhvanın halleri yardan beter. Kılmaz kazasını sehalle yatar. Çarşı bazar demez, elini tutar, bir sığınacak ilim kalmadı. Kalem der balık başından kokar. Kendi lakabını illere takar. Uyuz olmuş malın sürüden çıkar. Kimseye katacak malım kalmadı. Allah Allah. Bizzat Efendi Hazretlerinin bazı ihvanlardan şekva ettiğini duyduğumdan yazmıştım şurayla. Muhterem ihvanlar başladım size. Efendim buyurdu yettiler eda. Kimisi pasılar ardına düştü. Kimisi doğru, doğru yolundan şaştı. Bazısı aldığı yersini çekmez. Saharla kalkıp boynunu bükmez. Kitap okursan uyur gözleri, gıybet konuşursan güler yüzleri. Terk et kötülüğü dersine başla. Meşgul olmalısın hem biraz göçle. Hem ihvanın ihvanındır sınırlar geçer, boşlar sığarayı hem dile içer. Niye, nereye varırsan elimi düşün. Bilmeyin mi kaçı geçiyor yaşın? İmanın korkusu gelmez içine. Neden tövbe etmem büyük suçuna? Yoktur ihvanların yarası. Benim gibi gelmiş yüzler karası. Kendimizdeki suçu ilde görüyor, neslete aktırmaya sebep oluyor. Allah'ı seversen gıybeti bırak, bu gelişetle bize tarikat bırak ilk taz önceder ayda bir konuşsunlar, derslerini bazı hem danışsınlar. bir kusur bulma illere, kalem der gittiniz suya illere. Düşünüp rabıtayı kuvvetleştirmenin için Üstad-ı Azam'ın şahsından da konuşmaya arzu ettik. Arkadaşlarımız da arzu ettiler. Yazılmıştı. Bunu da dinleyelim lütfen. Evvela besmele yazar salikine gider nazar, o seri semada gezer, başına kurban olduğum. Cümleden fazla hayası, durmaz inşa gider nası, hanzında güneş sıyası, kaşına kurban olduğum. Mevlasına yanmış üzü, kalbi irşad eder sözü, Dürri mercan göker gözü, yaşına kurban olduğum tarifine pek hoş bakar, sevendin birine bakar, feminden bir rayha çıkar, dişine kurban oldun. Allah'ın indinde kadri, zannettik semanın bedri, arşı azam olmuş sabrı, göçüne kurban oldun. Allah Allah! Mekke Medine'de bazı, bir hatvadır hep yeryüzü, iki güneşin hak yüzü, Işına kurban olduğum, kalbinden feyiz alınır, çari yariyle salınır, Resulullah'la bulunur, yetine kurban olduğum. Allah! Nefsin binaların yıkar, kılıncıyla yemin döker, mahşarda evladın çeker, peşine kurban olduğun. Kalemderin aciz keda, himmetinden gelsin gıda, Ömrün uzun ettin uda, yaşına kurban oldun. Hak Celle ve Ala Hazretleri dünyada himmetinden, teveccühünden, cüstlerinden ayırmasın. Amin. Mahşarda da şefaatinden, Peygamber Efendimiz'in sancağısından, cennet-i alada sohbetinden Rabbim mahrum buyurmasın. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل إسكان والدومز الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ilahi ilahi Tevhid şemni bicudike ve asaike ya Rabbi ve ezil kürbeti bisalkanatike ve iktidarike terani ya ilahi ya ilahi esme-i husnen hürmetine rızanı ver ya Rabbi Rızan için biriktik ya Rabbi. Niyeti kastımızı müstakim et ya Rabbi. Yareynin selametini, Habibinin hürriyetini, dar yari güzinin sohbetini cari cinanda nasip et ya Rabbi. Sekeratımızın şiddetini, kalbimizin zulmetini, evli kıyametin mihnetini cümle ehli imandan müberra et ya Rabbi.